Të po, delë shtë Po të mamë po them Mmm Nëjse, uh, data sot është 11 11 mars. Kështu që iku, iku të marsit. Iku, iku me të vërtet iku të marsit, po. Iku. Se po, po ja vjen edhe si për iku bashkë me marsin. Kam përshtypjen se po. Gjithsesi, sot kemi programin që tash është mbushur me ca lojra të reja dhe të vjetra në klubin e mëngjesit. Do të japim uh, Covid një romani shumë të mirë gjatë uh, lojrave. Sot kemi bileta për në kinema. Kemi ora dore, ku duhet të them çfarë? Ora tjetra. Kontrolli ka... plotë në Spitalin Amerikan. Pa. Po. Një listë me me dhurata. Shumë mirë. Fotografi në Gjest Art Center, lule nga bota e luleve. Ah, shiko, shiko, shiko. Kemi, kemi.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 Në vitin 1927, në New York City, Samuel Roxy Rothafel hapi teatrin Roxy. Në vitin 1941, presidenti Franklin Roosevelt nënshkroi ligjin Hua dhe Qira, mjet kryesor i Shteteve të Bashkuara për t'u dhënë ndihmë ushtarake aleatëve përpara se të hynin në luftën e dytë botërore. Në vitin 1955, ndërroi jetë Sir Alexander Fleming, bakteriolog skocez, i cili zbuloi në vitin 1928 penicilinën. Në vitin 1963, lindi në Tropojë politikani shqiptar Azem Hajdari. Në vitin 1969, Kompania Levi Strauss nxori në treg pantallonat jeans cowboy. Në vitin 1981, në Prishtinë filluan demonstratat studentore, ku u shtrua hapur kërkesa Kosova Republikë. Në vitin 1985, Mihail Gorbaçov u bë president i Bashkimit Sovjetik. Në moshën 54 vjeçare, ai ishte anëtari më i ri i byrosë politike. Në vitin 1990, Lituania deklaron pavarësinë nga Bashkimi Sovjetik. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë, Kina bllokon propozimin e Grupit të Kontaktit për zgjerimin e sanksioneve kundër Jugosllavisë. Në vitin dy mijë e tre, themelohet Gjykata Ndërkombëtare e Hagës. Në vitin dy mijë e gjashtë, ndërron jetë Sllobodan Millosheviç, diktator dhe president i Serbisë e Jugosllavisë. Në vitin dy mijë e gjashtë, Michelle Bachelet u bë presidentja e parë femër e Kilit. Në vitin dy mijë e njëmbëdhjetë, tërmeti dhe cunami me intensitet prej tetë pikë nëntë ballesh goditi Japoninë. Sot është Dita Botërore e Veshkave. This is Club FM 100.4. Unë mendova për një moment se ishte dita botërore e, e breshkave, breshkave. Jo. Sot tash kush e di. Ka një ditë botërore, po duhet të ketë edhe një për zvarranikët apo jo? Nuk e di këtë. Ne mund të ketë, më shikoj kaq për mbrojtjen e. Mund ta kërkoj për. Po. Dita e nuk e di. Po hyn të gjitha. Nëse, mos i hyjmë gjërave që nuk i dimë edhe aq mirë së bashku. Ej, shtatë e dhjetë minuta në këtë moment miq të dashur, është koha që Jeri të na tregojë edhe se cila është shprehja që ajo ka zgjedhur për ditën e sotme. Jeri çdo ditë ka një shprehje frymëzuese për të gjithë ne. Le ta dëgjojmë. Dhe sot kam zgjedhur një shprehje Blendi nga Ernest Hemingway dhe është mm. kjo. Ne duhet të mësohemi se në kryqëzimet më të rëndësishme të rrugëve të jetës sonë nuk ka asnjë tabelë treguese. Mhm. Mm Ja vërtet është, duhet të ah, gjesh rrugën vetë. Po mirë, po janë edhe vetëm uh, këshillat e më të rriturve, ku di unë se çfarë. Ka ca guida, nuk është se hidhesh kështu në jetë. Por që duhet ta mendosh mirë. Po, po po ta mendosh mirë për shkak se nga mm. ana tjetër, ë uh, njeriu është uh, është si të thuash qenia që ka më shumë nevojë për përkujdesje për t'u bërë i rritur e për të dalë në jetë nga pa. Po. të gjithë krijesat e tjera. Se për shembull ajo drenusha e vogël kur lind, uh, apo ai dreri i vogël çohet në këmbë, ku di unë, 5 minutat e para, fillon pastaj e lëpin mamaja dhe dhe fillon jeta. Mund të jetë ujku mbrapa ferrës, ku di unë se çfarë. Mm -hmm. Kurse për njeriu, për shembull, uh, 6 muaj më vonë, sigurisht s'është kërkuar, një vit më vonë, ngrihet në këmbë, po fillon e fut në gojë çdo gjë, mundet edhe të hidhet nga shkalla, në qoftë se e lë për shembull. Edhe duhen uh, pastaj 6 vjeç do ta çosh në shkollë. Do në 4 vjet të para praktikisht i ke nga, nga 31 32 vjeçar, domethënë atëherë është gati njeriu. Apo jo. Po. Ju merr me goxha. S'është gati asnjëherë. Po. Ato po flisim bash. Po, e vërtetë. Kështu që ndonjëherë njeriu shkon edhe Ia fut kot domethënë me vendimet. Po gjithsesi. Okej, okay, um, atëre, kjo është Soft Cell që dëgjojmë tani. Kënga quhet Tainted Love, është një klasik, por uh, shumë i bukur gjithmonë. Pak kështu, ku di unë? Është e vrenjtur. Si e pak vrenjtur sot në mëngjes, po shpresoj. Edhe pak freskët, në krahasim me ditët më përpara. Është freskët. Pak bie dhe shi. E ke parasysh si për si për çdo njeri në botë, vjen një ditë që do të shesë shtëpinë. Çka ka ndodhur në këtë rast? Ndryshosh shtëpinë. Është historia e një 40 vjeçare nga Xhakarta, e ka emrin Uajna Lia, e cila ka mbetur e ve dhe uh, ka vendosur që të shesë dhe shtëpinë e saj. Faktikisht është një shtëpi e mirë, me sa duket. Është një shtëpi shumë e mirë, është një shtëpi komode, mm. i ka të gjitha kushtet, nuk mungon asnjë gjë. Por ajo e ka nxjerrë në këtë shtëpi Blendi në shitje që në vitin 2000, por askush nuk ka shkuar dhe ose edhe ata që e kanë parë nuk është se kanë vendosur për ta blerë. Pse jo? Nuk e di pse, por që ndoshta te çmimi. Okej, okay, domethënë nga viti 2000, domethënë ka 15 po, vjet që ka 15 vjet që përpiqet. Ah, sa është rritur çmimi që atë? Tani ka vendosur të bëjë diçka ndryshe, që së bashku me ofertën apo çmimin që i ka vendosur shtëpisë dhe mhm. janë 76000 euro kushton ajo shtëpi. Agjenti i saj, i cili merret me shitjet e apartamenteve apo shtëpive të ndryshme, i ka bërë një propozim që përderisa ti je e ve dhe uh, jeta vazhdon sepse ti je shumë e re, uh, bëj diçka që bashkë me shtëpinë që ti ke nxjerr në shitje, ofro edhe veten. Që do të thotë Kjo ka ngelë e ve që 30 vjeç, ka vajtur 25 domethënë. Uh, po. Qofse ka 15 vjet. Po që s'është më aq e re sa ç'isha thotë kur kur u bë oferta, po gjithsesi Gjithsesi, uh, kjo vlen për kjo ofertë vlen për të gjithë meshkujt që janë beqar. Kjo do rrinë në shtëpi. Po, do rrinë në shtëpi. Shtëpi bashkë me grua. Prap 76000 euro. 76000 euro. Por këtë herë ka ndryshuar oferta sepse ah, nëse okay. ky çmim ka qenë vetëm për shpinë tani ofrohet bashkë me zonjën Uajna Lia. Ta mendosh nuk është dhe aq keq. Po jo, madje po të jesh do të kesh si shtëpi të dytë. Edhe unë atë po shikoj që si, si, uh, si shpi në, në Xhakarta Po ta shikosh për shembull si, si tip uh, hapësira e shikon këtu me garazh Garazh, park, Me makinë Gjithë gjithë jo, si shikojmë pllaka të mira E kanë bërë shtu Është vërtet komod Ka një vëndat një bërë Po çka si shpi Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq të dashur, ju përshëndesim. 7:22 minuta në këto momente. Ë, uh, historia e një burri nga Brooklyn i New Yorkut është për uh, t'u shënuar sot sepse kam përshtypjen unë që ka shumë uh, në Shqipëri që simpatizojnë me të. Janë përdoruesit e lazerave të vegjël nëpër ndeshjet e futbollit, nëse keni mm -hmm, parasysh kur luan kombëtarja jonë apo tjera që uh, një grup uh, mbështetësh Gjithmonë mundohen që me lazer që të bëjmë ndonjë gol. E kupton? me lazer. Gol kështu komplet Star Wars, por gjithsesi, um, ideja është këtu. Ky zotria ishte duke e përdorur lazerin nga dhoma e shtëpisë së vet, rreth uh, 16 kilometra larg nga aeroporti La Guardia i New Yorkut. Uh, dhe çfarë bënte është që shënonte me lazer dhe mundohej të ndiqte uh, të gjithë ata avion apo mjete të tjera fluturuese që uleshin dhe ngriheshin në aeroport. Mm -hmm. Edhe çfarë ka bërë është që ka shkaktuar uh, plagë në sytë ose dëmtime të syve oh. të tre vetëve. Uh, dy oficerëve të policisë që ishin me një helikopter dhe gjithashtu një piloti kanadez të një avioni uh, pasagjerësh. Mm -hmm. Po, zotria Thjesht e bënte për qejf, ishte 36 vjeç, e ka emrin Frank Egan dhe kanë arritur uh, forcat e policisë që ta jo nga uh, ishte si thua uh, njësiti ajror i forcave të policisë që e dalluan se lazeri vinte nga dritarja dritarja e tij mhm. kur kanë shkuar atje kanë gjetur se 36 vjeç helbete akoma jeton me mamin uh, ka qenë mamaja e tij që i ka hapur derën policisë Ata kanë hyrë brenda dhe kanë gjetur lazerin, një model rreth 50 dollarësh, të blerë në një dyqan, mm -hmm. me kështu lloj gjërash, um, mbi frigorifer. Dhe e ka thënë menjëherë, ka thënë uh, urdhëroni. Nuk dinte si të kalonte kohën. Nga sa duket, po bën për qejf. Por që tani është uh, duke pas hekurave. Ja, pas hekurave sigurisht, po ka përballë disa akuza të rënda penale, siç është për shembull sulm ndaj policëve uh, mm. ose oficerëve të policisë. Por që lazeri dëmton sytë e njerëzve Nëse u bie direkt me sa duket. Ose të paktën është shumë i dëmshëm. Ky model, po po nuk më merr mendja se ata modelet që shiten këtu janë më të mirë. Ëm, uh, kështu që jo, po ai dëmton. Ai dëmshëm janë dhe ata kanë përshtypjen. Nuk i dëmton për gjithmonë tjetër, po. Por i dëmton, po tani nëse je duke manovruar një avion apo një helikopter, kam përshtypjen që ajo dëmtimi i syve aty bëhet akoma edhe më i rëndësishëm se sa O them po ti je kështu, duke bërë detyrat e shtëpisë. Po Se mund të biesh me gjithë atë gjën. Po. Kështu që uh, jo më lazer, jo më lazer në klubin e mëngjesit. Pastaj do të tregojmë edhe mm. se si disa nga mumjet më të vjetra në botë janë duke u kthyer në në xhelatinë. Wow. Në një në një xhelatinë, në një ujë kështu. Ke për të parë, mbas pak. Ndoshta nga mosha, i po flas për mumjet më të vjetra, jo, po, jo këto, jo këto të reja, jo të reja. Mm. Nickelback do të vijë me She Keeps Me Up. Ja ku kthehen edhe një herë Nickelback miq të dashur, she keeps me up, shumë e bukur edhe kjo. Uh, Unë jam Blendi bashkë me Erin, ne kemi Olten edhe Lorin çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 këtu në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Do të jap mm. fjalën Erit për një moment tani të na tregojë se çfarë është kjo Eri, kjo makinë. Një art i ri në Buenos Aires dhe bëhet mm. fjalë për një tank që është shumë i vjetër, por mm -hmm. është modifikuar, duke qenë se modifikato. Uh, po, dhe artisti vetë do të japë një mesazh shumë të bukur që ka të bëjë me dijen dhe me librat. Po. Dhe çfarë ka bërë është që vite më parë e ka blerë këtë tank të vjetër të vitit 1976, mos gabofsha. Mm -hmm. Dhe ka filluar të punojë vitet këto 3 vitet e fundit për ta modifikuar dhe ta sjellë në një version tjetër. Çfarë ka bërë është ka bërë një makinë librari të lëvizshme. Pavarësisht se tanku nuk është se uh, në brend, në brendin dhe në pjesën e jashtme se si e ka modifikuar zotëria, uh, mban 900 libra dhe ai vazhdon të ecë nëpër rrugët e Buenos Aires duke uh, i shitur këto uh, me një çmim uh, shumë ndryshe nga ato që mund t'i gjesh në libraritë e tjera. Dhe këtë e ka bërë si një formë arti, por për të shpërndar edhe dije dhe të jetë sa më pranë njerëzve në rrugët ku ata kalojnë uh, për të shkuar në punë apo në gjërat e tjera. edhe dy model ose super model meshkuj që oh, oh, kanë munguar oh, oh. kanë munguar për vite dhe vite. Ben Affleck dhe Owen Wilson kanë njoftuar në mënyrën më të mirë të mundshme se do të ketë një vazhdim të hitit të tyre kult mm -hmm. të mhm. vitit 2001, uh, Zoolander, Dhe Zoolander dyshi do të dalin në kinema në shkurt të vitit 2016. Por e kanë bërë këtë uh, njoftimin për Zoolanderin e ri duke dalë vet në sfilatë mm -hmm. në Paris, në njërën nga ato pasarelat e mrekullueshme aty në Paris, kanë dalë vet uh, këta Këta të dy janë supermodels. Janë po, një çift uh, shumë të mirë. Mua më pëlqen shumë. Ja, komedia, komedia do të thotë. Ka qenë kult, ka qenë ka qenë hit i madh ajo mm. Zulenderi, kur ishte Derek Zulender dhe Hanseli, që ishte kundërshtari i tij në në çështje mode. Edhe siç thotë ai në filmin e atëhershëm, mm. vetëm se kemi këto tipare kaq të bukura dhe Ato muskujt e barkut nuk do të thotë që ne nuk mund të vdesim në zjarre, mbas e ke parasysh lojës me benzinë, që po. punon në, në benzinat, në aksidente të tmerrshme mbas lojërave me benzinë. Por që është film i bukur, Zoolander 2-shi do të do të jetë së shpejti këtu. E kanë njoftuar pra në këtë mënyrë Ben Stiller, Owen Wilson do të jenë uh, sërish protagonistët e filmit. 12 shkurt është data, 12 shkurt e 2016-s kur uh, kur filmi del. Mhm. Kështu që ka Do presim deri atëherë. Do presim deri atëherë, po meqë jemi pak tek moda, dua t'ju tregoj pak për uh, diçka tjetër që ka ndodhur në Paris. Uh, Elizabeth von Thurn und Taxis uh, është një aristokrate e modës franceze, mm. Elizabeth von Thurn und Taxis. Ëm, mhm. um, çka ka bërë është ajo është edhe editorja e revistës prestigjioze Vogue, mm -hmm. dhe ndërsa disa ditë më parë në Instagramin e saj ka nxjerr fotografinë e një njeriu të pastrehë në mm, Paris, i cili është duke lexuar revistën Vogue. Vogue. Mm -hmm. Po. Ëm, um, duke thënë që shiko në Paris edhe, edhe të pastrehët kanë shije. Mm -hmm. Por uh, Nuk është pritur aq. Nuk është pritur aq mirë nga publiku, po. Kanë qenë ca njerëz që e kanë kundërshtuar, disa kritikë i kanë folur ballë për ballë në Twitter, po gjithsesi i janë adresuar asaj me këto hashtaget e gjërat e tjera, i kanë thënë që je komplet pa gusto ë në mënyrën se si e ke trajtuar këtë. Se ai mhm. i shkreti është është pa shpi. Edhe ajo thotë, shiko, edhe të varfrit kanë të drejtë të merren me modë, ç'keni po. juve domethënë, por pastaj ka fshirë uh, edhe postimin origjinal edhe edhe replikat i ka fshirë. Ngeli po. vetëm jehona. Ngeli vetëm jehona e kësaj, edhe kjo foto. El, më pëlqen emri i saj. Pak i gjatë. Elizabeth von Thurn und Taxis. Oh, wow. Ë? Elizabeth. Goxha emër. Të mbush gojën. Thirr Elizabeth po. Elizabeth von Thurn und Taxis. Të duhet gjysmë dite për ta thënë. Po. Për ta mësuar një herë të duhet. Do një taksi motra? Un taxis. Është Kygo që do të këndojë tani në klubin e mëngjesit. Kjo quhet Firestone, miq të dashur. Hello, mirë se keni ardhur. Është 7:38 minuta dhe ne jemi gati për anagramën e ditës së sotme. Kujdes. 069 20 70 222. Po mirë, se duhet t'ia vlejë domethënë, meqë është kaq e vështirë, kaq e kaq e koklavitur Po, si, si, si tren, jo si fjalë mm. Kështu sikur kalon Doven prujkër Doven prujkër Është përdorur edhe në Itali nga De Rada për shembull një po. periudhë. Edhe arbëreshe dua të them. Mm -hmm. Është kështu. Doven prujkër. Doven prujkër. Doven prujkër. Doven mhm. prujkër. Doven prujkër. Kjo është anagrama për uh, për sot në klubin e mëngjesit. Ndërkohë Unë do të pyes për çfarë përdorni më shumë internetin. A keni vënë në mendje për çfarë përdorni internetin? Se është një është një gjë që e përdorim çdo ditë tani më kështu pa diskutim fare, po se për çfarë e përdorim, ndonjëherë nuk jemi dhe aq qartë. Duhet të rrish edhe të bësh një uh, llogaritje. Do ta mendosh. Sado qoftë e vogël, por mund ta bësh. Ëh, uh, për çfarë e përdor internetin? E përdor për punë, e përdor për qejf, edhe edhe nëse do, njëra mënyrë për ta matur është me orë, për shembull. Mm. Se çfarë çfarë sa rritën. Sasie kohore i mm. cakton mm. njërës gjë apo diçkaje tjetër. Mhm. Kështu mm -hmm. që mund të na shkruani në 069 20 70 222 ose me internet në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Po për çfarë e përdorni internetin? Do të pyes ty ieri. Mm -hmm. Për çfarë përdor? Për punë, për qejf. Për punë, për punë për çfarë për shkak? Çfarë punësh bën internet? Për punë. Uh, zakonisht e mbaj. Për punë te klubi të mëngjesit. Te klubi të mëngjesit. Jam punë qejfi domethënë të kështu. Kur jam në shtëpi, edhe për të kërkuar diçka që nuk e di për shembull, mm. për të dëgjuar muzikë, për të parë gjëra të ndryshme. Do të thotë është më shumë për uh, për argëtim. Për qejf apo për po, argëtim? Po praktikisht në të dyja format, edhe për punë, edhe për kënaqësi. Nuk se bën më shumë ndonjëherë kështu kërkim shkencor në në në internet. Kërkim shkencor. Kur kam për të bërë ndonjë detyrë, po. Po ne thamë se ti ishe jashtë fare, po, po, po. ishe, ishe në një planet tjetër. Shikoni, ajo shkollohet në Qeparo. Google Schooler. Kam kam Google Scholar sot. Na duhet. Po. Ë, veç kësaj, veç kësaj mund të jetë edhe për t'u informuar më shumë. Sa njerëz lexojnë artikuj shtypi, gazetat, ë, pastaj vendosin. Lajmet ishin nëpërmjet internetit. Imagjinoje, sa e vështirë do ishte për shembull që na ka ndryshuar jetën. Para ca vjetësh për shembull, unë duhet që Të merrja në telefon kështu 576 veta mm -hmm. që t'u thosha se ça kam ngrënë për mëngjes. Tani për shembull tak bëj një foto, një status, 576 veta. Bien rehat të gjithë. Ja, e dinë të gjithë ata se ça kam ngrënë unë. Po, sa salçiçe, sa veta të tjerë që nuk deshën ta dinin, e mësojnë. Po pra, po, po them, po, e kupton sa e vështirë ka qenë përpara bjeri telefonit. Ej, sot po. Është një nga problemet kryesore të po, njerëzimit. Ju mora, ju mora t'ju them që vezë të skuqura, po, djathë nuk kishte. Jo, djathë nuk kishte sot. Vezë të skuqura, kremviçe, edhe një domate. Po, po ha mëngjes tani. Po. Kurse tani e poston atje. Po ha mëngjes. Është një nga gjërat që unë nuk do doja ta shikoja të drejtën. Kthehemi pas pak I Am Oak këndon on trees and birds and fire në klubin e mëngjesit. Doven Pruiker është anagrama për ditën e sotme. Doven Pruiker. Kujdes. Ëm, um, kur ti jepet? Cila është ajo? Edhe një herë? Me emër mbiemër si e ka? Fed Feder dhe Lis. Feder. Mm, po. Goodbye. Po, goodbye. Faleminderit. Feder dhe Lis. Ë, uh, kanë dalë kaq shumë, unë kam shumë probleme me këto emrat. Kë ishte një periudhë për shembull që i dije se ça kishin. Queen, George Michael, Madonna. Po, normal. INXS. Ku do të thosh? Tash tani 30-40 grupe ishin gjithsej. Robin Show, edhe jo, tani i bëjmë kështu. Ndërsa tani. Ngaqë janë me featuring, featuring, featuring, mm. featuring, featuring, featuring, featuring. Është kjo që gjithmonë këndojnë në grup. Është Kanye West, Rihanna dhe Paul McCartney për një këngë. Edhe që s'është edhe aq e mirë, po hajde më. Forti si e ka ajo. Mhm. Mm e thjeshtë, e thjeshtë, e bukur, e pastër. Po, po, sipas uh, përllogaritjeve, si mm. për uh, pas përllogaritjeve, del se zoti Xhuvani, uh, pasi vrau katër vetë në rrugën e Elbasanit, do dënohet me këtë sasi vitesh. Sa pra? Sa, mm -hmm. sepse ka përfituar nga ajo që quhet um, gjykimi i shkurtuar, mhm. gjykimi i shkurtuar. Ca jurist thonë që është skandaloze, por unë nuk marr vesh nga punët e juristëve dhe nuk mund t'i futem kësaj. Ca jurist është një, në asnjë mënyrë nuk mund të përfitojë, nuk mund të përfitonte, jo nuk duhej të përfitonte, por gjithsesi. Iku kjo. Sa vjet ka marrë? Mhm. Mm 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Se ë uh, ky ishte një lajm. Dje. Përveç kësaj pastaj gjëra tjera kanë qenë uh, ato që tani më u bënë uh, ku di unë, u um, sikur u mësuam me këtë. U bë si telenovelë, më duket. Po, ishte Frroku Doshi, tani uh, shkoi Prifti, Prifti tha unë nuk jam Frroku, sikur e kupton se si, unë jo, ja, ishte unë mendoj që Prifti gjeti një, domethënë pistë të mirë që të thoshte që unë do i futem prapë politikës. Po, edhe kjo ishte. Ai dhe Berlusconi, me sa pashë unë. Po se nuk ishte i vetmi që mbase nuk kishte lidhje fare me gjithë historinë. Po siç ti thua që iu dha, iu dha priftit po. po. Iu dha mundësia, do. Tash një lidhje ka ai, se kur po, nuk pra. shkoi ndonjë në prokurori. Mund ta ketë, por më shumë lidhje se ty ka apo jo? Po, këtë nuk e di. Ti çfarë di? Uh, të paditura që mos i ditsh, domethënë. Ata po. ata s'i dinë. Nëse. Ato gjëra. Ai s'ka ndonjë gjë. S'ka ndonjë gjë. Do ta do kalojmë edhe këtë. Është është në procesin e rritjes. E çfarë po, nuk kaluam ne? Nuk ka një protestë nesër për për gjithë këtë, për dorën që po, Ilir Metës po, edhe tjera e tjera. Ora çfarë është ajo protesta? Si si bën sikur s'e di. O perëndi kur bën sikur s'e di tash që s'do ta japi veten. Çfarë ore është protesta? Olta na thuaj orën dhe vendin. Dhe vendin. Tam. E jo vendin ta them unë në sheshin Skënderbej po. Po po orën s'e di. Më duket se është në orën 11. 11. Po mos e gjeta këtu. E gjete? Tam. Po. Ora 11 sheshi Skënderbej. Ora 11 sheshi Skënderbej. Protesta sekrete. Fito. Kështu që um, nuk është më sekret, kështu që. Hë mi çfarë thonë? Cila është përgjigjja e saktë? Ja pra nesër. Ah. Do të vimë te përgjigjja e saktë. 35 vjet. 35 vjet pra, 35 vjet ka qenë dënimi. Dhe dhe po mendonim nëse djaloshi është Diana e para, dy bileta për në Cineplexx. 25 vjeç tani i bie që kur të dalë, Ë, uh, do jetë 60 vjeç. Tani këto po thoshin diçka që ai nuk duhet të përfitojë, nga sa kuptojmë ne për uh, po, pra, për mënyrën se si është dhënë. Nuk duhet të përfitojë ulje, ulje dënimi, domethënë 35 do i nga fillon kokën në kokën. Sjellje të mirë apo këtu? Do të thotë një 35 që nuk nuk e besoj këtë pjesë. Do të thotë që nëse ai është 25 plus 35 i bie 60 vjeç. 60 vjeç. Del 60 vjeç. Kjo do të thotë kjo është pra, mm. që do të kuptojnë njerëzit. 60 vjeç Praktikisht s'ka ikur jeta e gjithë. Po. Të sepse njerëzit po thonë që dënimi është i është i lehtë. Ç'po thon? Jo, njerëzit po thonë që në burg do ja hedhësh edhe hajt. Do ja hedhësh. Do, do, do dalësh. Njerëzit po thonë që jo 35, po do e çojë edhe deri në 20 për shembull. Mund të dalë jo, jo, më shpejt akoma. Pra, nuk ulet, pra, nuk ulet. Pra. Të paktën me sa kuptojmë nga sa thuhet atje se ne nuk e dimë. Po, po. po unë them edhe po i bëri 20 vjet prap. Deri atëherë do jetë harruar ajo, edhe mund dalë ai. Po ti thua që mund dalë se e kanë harruar, po pse ça, kështu funksionon? Që hajde ikse kaq. Po kush mban mend tani edhe. Po mirë, kush mban mend se kush është fut në burg për po, shembull pra. në në në para 20 vjetësh. Po pra pikërisht. E dimë tash se kush kush është fut në burg andaj nga viti 95. Di gjë ti kush është fut në burg 95-ën? Jo. Për vrasje. S'mbaj mend. Pra, a pra, a mund të hapin në njërin e i derë kështu në... Jo, jo. E ka kaluar votën që për ta bërë. S'ka të dhëna. Deri tani janë pra, vetëm në në fazën kërcënime dhe tentativë. Jo, shiko, ju jeni aq lupsa ju të dy, që mos ta kujtoj më atë pjesën e byrekëve tuaj. Okej. Mirë, mund të bëjmë një pyetje tjetër përpara se të largohemi, bëjmë edhe një pyetje nga lajmet dhe ikim. Miq të dashur, duke kujtuar që Doven Pruiker është anagrama për ditën e sotme. Doven Pruiker Doven Pruiker. Unë pyes, uh, një tjetër dëshmitar, prokuroria ka lëvizur kësaj radhe si asnjëherë tjetër në lidhje me thirrjen e të gjithë njerëzve që duhet të vinin e dëshmonin për dijeni nga kanë nga s'kanë të mhm. kësaj mm -hmm. ngjarjeje dhe dhe tjetër lëvizje ndodh sot kur po sillet në Shqipëri ë uh, me urgjencë nga ky vend njëri prej njerëzve që është përmendur në këtë. Është uh, ky Skënderi, Skënderaj. E keni parasysh? Mm, Fatjon po. Skënderi mm. po sillet me urgjencë nga ky vend europian për të dëshmuar sot në prokurori. Mumjet. Mumjet e bëra vetë, domethënë e bëra vetë. E bëra me dorë në një teknikë të jashtëzakonshme dhe shumë të vjetër në Kili, ë uh, kanë rezistuar. Janë 7000 vjet të vjetra këto lloj uh, mumjesh dhe janë ruajtur në 7000 vjet në mënyrë pothuajse të përsosur deri më tani, mm -hmm. pasi u ka dalë një problem i ri, me sa po tregohet edhe në këto revista shkencore, pasi kërkuesit thonë se dy dekadat e fundit, 120.000 mum, 120 mumje, të cilat janë të Universitetit të Tarapakës, më saktë muzeut të Universitetit të Tarapakës, mm -hmm. që është në Arika në Kili, kanë filluar të dekompozohen duke u nxirë dhe duke u kthyer nga të forta, siç janë të ngurta, si në një masë lloj xhelatinoze. Mm. Dhe kjo po ndodh për shkak se po po bëhen lluqe për shkak se është rritur si asnjëherë më parë, ë uh, lagështia në ajër. Mm. Ah. Tani ndoshta edhe për efekt të ngrohjes globale, në këto lartësi ku këto janë ruajtur deri tani se niveli ë uh, i domethënë niveli ku këto mbahen janë është i lartë, ku ndodhet universiteti, por ka depërtuar tani lagështia në ajër si asnjëherë më parë dhe Mbas 7000 vjetësh kanë filluar të dekompozohen. Ë uh, kërkuesit thonë që është është është me vërtetë e çuditshme sepse ë um, ne kemi provuar edhe me lëkurë derri thonë ata, nëse e mban në të thatë qëndron, mm -hmm. ndërsa nëse e mban në këtë lloj lagështire, atëherë brenda 21 ditëve fillon një proces dekompozimi sepse bakteret janë tani më në punë me kohë të plotë mm. në në këtë. Dhe çfarë duhet të bëjnë është të marrin masa direkte për t'i ruajtur këto, se janë si thua pjesë e historisë së gjithë planetit, e qytetërimeve këtu tek ne, në tokë e kam fjalën. Kështu thotë edhe profesori i Harvardit, Ralph Mitchell, i cili e quan pothuajse një një problem i i kshu si këto ndërkombëtari forensic se ke parasysh këto çfarë është kjo shkenca shkenca e e CSI e NYPD e ku diun mhm. se çfarë domethënë shumë interesante por që po shikoj edhe po ta shikosh në imazh e ruajtur 7000 vjet mumia po, E një e një vajzë nga sa duket. Flokët i duken të paprekura fare. Po, mm -hmm. edhe të krehura mm. në mes. Si Lady Gaga duket pak shumë. Sigur i ngjan Lady Gaga. Pak shumë. Mbas 7000 vjetësh, ka ka marrë të parë të saj. Po gjithsesi, um, tani kemi edhe një zë miq të dashur, zëri misterioz për ditën e sotme Altini ka gati i përket një personazhi. Detyra jonë është që ta zbulojmë se kujt në Club FM në 104. Kujdes. Kapitalizëm, ekonomi tregu, liri maksimale e individit, personalizëm dhe autonomi e individit. S'ka me mua të tjera. Ok. 0692070222 kujt i përket ky zë? 0692070222 ka bërë një listim të qartë dhe të saktë të gjërave, ëh, mm -hmm. uh, që duhet të jenë dhe gjëra të tjera që nuk mund të jenë. Pjesë e kësaj liste. Dëgjojmë edhe një herë tjetër? Unë mendoj që nuk është e vështirë. Jo, Personalisht jo, nuk po. është eh, shumë. Me mua s'ka tjetër. Kjo është çfarë mendoj unë. Atëherë, ëm um, Doven Pruiker ishte anagrama për eh, ditën e sotme. Doven Pruiker, miq të dashur. Sa e vështirë ka qenë Olta? Shumë. Shumë e vështirë. Mhm. Mm Doven Pruiker. Po, e kanë gjetur apo jo? Vdekje prurës. Jo, jo, jo. Vdekje jo, prurës. jo, jo. Doven, dëgjoni, Doven Pruiker. Fundore Kruj. Pundorekruj. Po jo, po s'mund të jetë ashtu. Atëherë është një fjalë e përbërë, kujdes. Është një është një folje. Tan. Ëh? Mm? Mhm. Mm është një folje. Kujdes, është në veten e parë. Par. Koha e tashme. Ëh. Mm 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Nëse mund t'i ndihmoja pak, do të thosha që nuk është shkaku, është pasoja. Pasojë. Ëh. Mm Nuk është shkaku, është pasoja, është një folje në veten e parë, në kohën e tashme. Doven Prujker. Doven Prujker. Diçka që unë e bëj. Unë Doven Prujker. Mhm. Si pasoje diçkaje që ka ndodhur. Nuk mund ta themi pasojë. Okej. Okay. Mirë, është është si në fizika, nuk është në fizikë jo. Shkak që, pasojë.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 Ej, eh, një studim i ri ka vënë në lëvizje shumë prej eh, programeve radiofonike në televizion ka marrë kronika lajmesh gjithashtu sepse ka të bëjë me rritjen e fëmijëve dhe ne do ta sjellim tani atë tek ju. Ëm mhm. mm -hmm. çfarë ka ndodhur është që studiuesit në Universitetin e Ohios kanë dalë në përfundimin se ata prindër të cilët i mbivlerësojnë fëmijët e tyre janë duke rritur narcis tikët e ardhshëm. Po. Ë në rast se edhe këtë e bëjnë shumë prindër. Dhe ky studimi ka është marrë me me fëmijë të cilët janë midis moshës 7 dhe 12 vjeç, dhe këta fëmijë janë studiuar për një vit e gjysmë, për mhm. rreth 18 muaj. Ka zgjatur si studim. Ka ka zgjatur si studim dhe ajo që është vënë re është që nëse ti i thua fëmijës tënd që ti je i veçantë, që nuk ka si ty, që askush nuk është si ty, atëherë je duke rritur një monstër të vogël, sepse uh, këtyre fëmijëve u mbushet mendja që ata janë më mirë nga të gjithë tjerët, janë më të mirë se të tjerët, uh, vlejnë më shumë se sa të tjerët dhe në përfundim bëhen persona të tjera se të tjerët. Po, narcistikë, të cilët janë janë problematik për veten e të tjerët, më mhm. vonë edhe bëhen ndonjëherë edhe të padurueshëm, dhe të keqen e vetes në marrëdhënie me të tjerët kur vjen puna tek puna e tek karriera me suksesi e gjithçka po gjithçka mm. kështu që thonë ata nuk u duhet thënë fëmijëve kjo sepse u hyn vetja në qejf po, dhe pastaj pretendojnë më shumë jo um, ata bëjnë një ndarje është një gjë që t'i lavdërosh fëmijët pafund mm -hmm. dhe mhm. është një gjë tjetër t'i duash fëmijët pafund mm -hmm. thonë fëmijët të cilët tregojnë se kanë arritjen më të mirë dhe ndërtojnë personalitetin më të mirë janë ata fëmijë të cilëve nuk u mungon aspak ngrohtësia prindërore u jepet atyre me shumicë, por u mësohet që ata sigurisht kanë shumë vlerë, por kanë vlerë bashkë me të tjerët. Nuk janë mhm. ata mm -hmm. dhe dhe s'ka të tjerë, s'ka të tjerë. Tjetër. Domethënë, o unë, o o mhm. hiç. Ëm, mm -hmm. um, këta fëmijë pra, po t'i duash, e t'i duash fort, rriten të shëndetshëm emocionalisht. Po t'i mburrësh vazhdimisht do të kthehen në burravecë të vegjël mm -hmm. që e shohin veten e tyre si më të më të mirët, më të bukurit, më të mirët, më të bukurit e botës dhe ata janë. Kjo nuk është gjë. Dhe kjo është e ushqyer, po thonë studiuesit tani, nga prindrit, nga mënyra se si prindrit i duan fëmijët e tyre. Mm -hmm. Po, sepse e kemi parasysh tani, nëqoftëse ti rri gjithë ditën duke i thënë, o i bukri i mamit, o shpirti i mamit edhe ai do shikojë veten në pasqyrë, do thotë jam i bukri i po. mamit, jam shpirti i mamit. jam i bukri dhe. Sa i bukur jam unë, po. E mund të jetë vërtet, por është çështja që uh, Jo, e vërtetë jo, është. Jo, dhe çdo gjë e tepruar po, ka probleme. Ja, ky llastimi i fëmijëve. Mund të Valtin ti mos fol para kohe. Le të flasim në tjetër. Mm -hmm. Vetë vetë kryesuesi i këtij studimi, i cili quhet uh, Brad Bushman, mm -hmm. është baba me tre fëmijë dhe ai thotë që unë nga kjo që mësuam, thotë gjatë këtyre 18 muajve të studimit, kam mm -hmm. ndryshuar edhe stilin tim të të qenit baba. ë uh, jam duke e trajtuar ndryshe. Mendoja thoshte se ishte mirë t'ia rrisja, t'ia rrisja, t'ia rrisja, t'ia rrisja këtë egon ë uh, personale për t'i ndihmuar, por që kthehet kthehet në një sëmundje të vogël. Po. Mm. po. Duhet duhet trajtuar me shumë dashuri, po jo me jo me shumë llastime, jo me shumë mburrje. Mos ua mbushni mendjen që janë më të zgjuarit, më të mirët, më të bukurit Dove'n. Brukeri është mm. kundërveprojë. Dionisi ka fituar një kontroll të plotë mjekësor nga spitali amerikan këtu në kryeqytet dhe unë i uroj atij ë uh, Ti si po ka të thonë mirë, po ndet pasi për herë. Jo, do të thosha një gjë që nuk është e thënë që Dionisi do ta përdorë atë për vete sepse ë uh, siç themi këtu në klubin e mëngjesit, mm -hmm. nëse fiton një kontroll të plotë mjekësor në spitalin amerikan, shëndet, fjalë vërtet. Fjalë vërtet, do t'ia japësh dikujt që kam edhe nevojë. Ke dhe ti nevojë? Këtë këtë e fundë Në përën me Mirë uh, Mund të bëjmë një tjetër pyetje? Nga lajmet Po, nga lajmet Nga lajmet mi shtashur Japim një herë fituesin e pyetjes më përpara. Po patjetër Që do vijë nga Gjermania është Jetmiri fiton dy bileta nga për Cineplexx mhm. Bravo, bravo Jetmir Faleminderit Olta Gjyshë më në pa Në në di një kontroll të oh! plotë mjekësor Dhunë në klubin e mëngjesit Adere Gjykata e Kasacionit në Itali mbas 9 orësh mm -hmm. debatesh në një seancë të mbyllur ka vendosur të lërë në fuqi vendimin për pafajësinë e këtij personi. E kujt pra? Gjykata e mhm. Kasacionit në Itali pas një debati me dyer të mbyllura që zgjati 9 orë ka vendosur të lërë në fuqi pafajësinë e këtij personi. Kush është pafajshmi? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Menomale. Si thonë, ha, menomale. Që është i pafajshëm. Kush është ajo shprehja? Menomale. menomale. Okej, okay, mirë, uh, nuk e di nëse ke ndonjë këngë italiane për momentin, meqë shkuam në Itali, po Mund edhe të vësh një këngë franceze, s'ka gjë. Se aty afër janë. Ose mund të këndosh vetë, po. Po, po. Il volo, grande amore. Është Kjo është e bukur. Kjo është e bukur sepse kjo i përshtatet. Jo, shiko, se ngaqë personazhi është edhe grandioz nga këto personal personalitete tullumbace, kështu i fryrë fare. Mm. Edhe kjo kënga. Tani mund ta marrë fluturimin lirshëm. Është e vërtetë, kjo kënga është kështu. Po. Investoni çdo ditë të javës për të përmirësuar marrëdhënien tuaj në çift. Këto këshilla do të bëjnë që çdo marrëdhënie të funksionojë menjëherë. E hënë, jini të sinqertë dhe të vërtetë pavarësisht gjithçkaje. Lidhja nuk mund të ndërtohet nëse nuk ka besim reciprok. E vetmja mënyrë për të zgjidhur ndonjë problem është për të diskutuar mbi atë dhe të gjeni një mënyrë për t'ia dalë mbanë. E martë, investoni më shumë kohë në njohjen e partnerit tuaj. Zbuloni se cilat janë ëndrrat, synimet dhe pritshmëritë e tyre. Shprehni interesin tuaj dhe mbështesni të dashurit tuaj në çfarëdolloj mënyre që ju mundeni. E Mërkurë, Vlerësoni çdo moment pozitiv që ndodh në jetën tuaj të përditshme me partnerin. Vlerësoni atë që keni dhe mësoni të falni dhe të harroni gabimet që personi tjetër ka bërë. E Enjte, Bëhuni bujarë dhe më pak egoistë. Bëni diçka të bukur, sillni një dhuratë të vogël apo një lule, dilni me partnerin tuaj për një shëtitje dhe bëni një bisedë të vogël në lidhje me diçka të këndshme për ju të dy. Përqafojeni partnerin tuaj më shpesh dhe shprehini ndjenjat. E premte, veproni si një i tërë. Bëhuni aktivë në krijimin dhe mbajtjen e marrëdhënies tuaj. Mendoni për një qëllim të ri që do t'ju bëjë të punoni si një ekip. Respektoni njëri-tjetrin dhe jini gjithmonë të gatshëm për të dëgjuar partnerin tuaj. E shtunë, bëni çdo përpjekje dhe investoni mbi veten plotësisht. Jini përgjegjës për secilin nga hapat që ju bëni dhe mos fajësoni partnerin. Jini personi më i mirë që ju mund të bëheni ndonjëherë. E diel, koha për të bërë qejf. Kaloni ca kohë duke bërë aktivitetet tuaja të preferuara së bashku. Luani një lojë, shikoni një DVD, shpikni një recetë të re gatimi, ose dilni në një klub nate me muzikë. Lejoni që dita juaj të jetë e lumtur dhe plot me humor të mirë. This is Club FM 100.4. Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:35 minuta. Miq të dashur, sapo të dëgjuat nga Feder dhe Lyse, ishte Goodbye. Kam përshtypjen unë se kjo ishte edhe kënga e ditës për uh, ditën e sotme. A ishte mm. kjo apo s'ishte kjo? Jo, s'ishte kjo. Se apo kjo ishte? Se këta po më thoshte ai mua. Më duket se po. A uh, Feder Feder dhe Lyse po thoshte që është kënga e ditës. Është fituese një lule nga bota e luleve. Bravo Katie. Të lumtë ke fituar një lule nga bota e luleve, mund të jetë një lule në vazë, okay, ti mund të jetë gjithashtu një buqet me, uh, me lule, por uh, bravo të qoftë. Mirë, um, atëherë, atëherë le të dëgjojmë nga Altini edhe zërin të cilin e ka marr Kokaer për ditën e sotme. Është një zë i trashur gjithashtu ashtu si Altini e bën për ta bërë të vështirë të dallueshëm, megjithatë kam përshtypjen unë që ju mund t'ia dilni sot. Ky është një personazh, le të themi i i veçantë. Kapitalizëm, ekonomi tregu, liri maksimale e individit, personalizëm dhe autonomi e individit. S'ka me mua. Okej. Okay. Kush thonë se është Olta? Spartak Ngjela. Është e saktë po? Është e saktë. Është e saktë. Është e saktë. Bravo. Kapitalizëm, ekonomi tregu, liri maksimale e individit, personalizëm dhe autonomi e individit. S'ka me mua. Okej, është e qartë, është e qartë. E ka gjetur Armando 708 i mbaron numri, fiton një kurs fotografie tek Art Center. Armando 708, Armando 708, miq të dashur, Armando 708. Okej. I lumt Mandit, është është treguar shumë i shkathët, shumë i zoti sot. Për ta gjetur që ishte Spartak Ngjela, kam përshtypjen që duhej një të ishte një lojë shpejtësie atje, po mm. prandaj sepse kur nuk është fort e vështirë, është e vështirë për të fituar. Nga që e gjejnë të gjithë. Ej, dua t'ju njoftoj se Tirana Expo Center, miq, e cila është e vetmja qendër gjigante dhe moderne për zhvillimin e panaireve në Shqipëri, organizon datën 19 deri në datën 21 mars atë që quhet Panairi i Shëndetësisë apo Medical Expo është një event i cili mbledh së bashku operatorë të shërbimeve mjekësore, prodhues, shpërndarës dhe konsumatorë në një përpjekje për të zbuluar tendencat e sektorit shëndetësor dhe vizionin e industrisë së mjekësisë për të ardhmen. Tre ditë janë në inovacion, ekspozicion dhe show është slogani. Medical Expo është një mundësi unike që individi të shohë të ekspozuara të gjithë gamën e shërbimeve shëndetësore dhe farmaceutike dhe shërbime direkte dhe mbështetëse në misionin human të ruajtjes së jetës njerëzore. Ndërkohë ju mund të rezervoni stendën tuaj nëpërmjet dy mënyrave, nëpërmjet numrit të telefonit 04 23 57 900 ose në adresën e emailit expo@prespavizinvest.com. Ky event do të zgjasë nga data 19 deri në 21 mars. si sot tematikë. Sot kemi si tematikë mm -hmm. emra sundimtarësh. Dakord. Ose po po ideja është jo e emrave të përveçëm, por uh, se çfarë quheshin sundimtarët në kohë të ndryshme, mm -hmm. në mhm. periudha të ndryshme. Për shembull, për shembull, do të mësojmë që egjiptianët nuk e thërrisnin sundimtarin e tyre kështu deri në dinastinë e 18 deri në dinastinë e 18. Pra diku në vitin 1500 deri në 1300 para erës sonë. Mm -hmm. Atëherë filluan ta thërrasin sundimtarin e tyre kështu. kështu. Pra egjiptianët nuk e thërrisnin sundimtarin e tyre kështu deri në dinastinë e 18 diku në vitin 1500 para erës sonë. Atëherë nisën ta thërrasin kështu. Si 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Shëndet Olta. Nëse gjithçka do të shkonte siç duhet, unë mendoj që ne për 2 minuta do të zgjidhnim sharadion e vajzave dhe do të ishim fiks në 8:42 për një këngë, si muzikë po. po. Unë them se do të vajeni. Le të provojmë, le të provojmë. Le të provojmë. Sharadio, loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Atëherë. Për sharadion e ditës së sotme. Mm -hmm. Në një roman historik, mua më kujton ndonjëherë atë filmin Bonne Espérance, nuk e di ju s'e mbani mend Bonne Espérance, ka qenë një telefilm që quhej Bonne Espérance. Kush e mban mend? Është me moshë. Po, me Jean Jacques me Klarën edhe ah, me Jean Jacques Rousseau, me Jean Jacques, me Tisin, ku di unë se çfarë. Ma, ma kujton atë, ma kujton atë se ai është si tip periudhe kohore, diçka diçka e atij stili. Ose më kujton të gjithë lumenjtë rrjedhin. Mm. Për shembull, që ka qenë film australian me qingjarjet e këtij romani të Jan Kazotit. Por për uh, të gjithë lumenjtë rrjedhin, jo lumi i vdekur. O ti, o ti, na shefesh me moshë kanë thënë. Kjo quhet Drita midis oqeaneve nga ML Stedman, është një roman australian, shumë i bukur, me ishuj, me fanar, me një Bebe të gjetur një nënë që ka humbur fëmijën, etj, është është shumë interesant, me të vërtetë. Ë, uh, do të flasim me Gimin për këtë libër të premten, por ai që do të gjejë sharadion e vajzave i pari bashkë me mua dhe Altinin ka përfituar këtë kopje që unë mbaj në dorë tani. Okej. Okay. Okej, okay, gati. Mm. Goza është një gjë që hahet. Jo, nuk është normale. Është një gjë që lexohet. Jo. Jo. Pihet. Jo. jo. Është art. Çfarë po thua? Është te duart, është te duart. E ka një te duart. Është te koka, është te koka. Po te koka. Është një është një bën në kokë Altin. Mm. Një bën në kokë. Sa se nai koka. Po, është e madhe Jeri apo e vogël ti? Varet. Mund të jetë e gjatë ose e shkurtër Altin. E po. madhe ose e vogël nuk mund të thuash. Është tek flokët, është pjesa e përparme e flokëve. Po. Lady Gaga, Lady Gaga e pret kështu. Vetëm faraon. Mandaj Olta. Vet faraoni ka shkruar faraon po. Ervisa thot faraon. Faraon pra. Bravo. Faraon është përgjigja sak. Dy bileta për në Cineplex. Bravo Ervisa. Mos i bën njerëzit me zemër. Ej, pyetëm pse ka që mos ishte e ndërtuar ndërtuar e vështirë? Po mendoj që ishte e thjeshtë. Jo, un thashë që egjiptianët nuk i thirrën sundimtarët e tyre kështu deri në shekullin e Ose deri në dinastinë e 18. Tam. Pa ta kshu i kanë thirrur se po, mace s'u kanë thënë. Po, po normal. Edhe ne e dimë që kshu i kanë thirrur. Mm. Faraon. Si fjalë përdoret akoma. E imagjino, kur ka qenë hera fundit që ka pas një faraon? Ka ka vite. Ka shumë shumë vite. Shumë shumë. Edhe prap që ka vdekur faraoni i fundit. Ata të parin po. Nëse ë uh, le të bëjmë pyetjen e dytë, miq të dashur, kjo ka të bëjë me sundimtar. Kujdes mm -hmm. me emra që janë përdorur për sundimtar. Për shembull, Shkojmë në Francë. Shkojmë në Francë dhe nga viti 1349, 1300, mban mend 1349-ën. Po po, mbaj mend si dje. Deri në 1830-ën, deri në 1830-ën, mm -hmm. ky ishte titulli zyrtar i djalit të madh të mbretit. Cili ishte titulli? Titulli zyrtar i djalit të madh të mbreti të mbretit të Francës. Mhm. Mm djalit të madh të mbretit të Francës. 069 20 70 222. Jo, po. Ai ka të kripur a të ëmbël. Të ëmbla. E po të gjithë është materiale po, është njësoj sikur të themi njerëz të gjatë të shkurtër të mençur. Është po, fillon me o. Jo, nuk fillon me o. Kujdes. Jo, s'është oqean, kujdes. Jo, ke kapim. Olta. Mm, përshëndes Altinin kudo që ndodhet. Olta ti vjen këtu. Pothuajse e bën pamundur. Mos mos ta bëjmë tani përgjigjen kështu. Unë nuk jam ftohtë. Ka një tundim të jashtëzakonshëm për të folur kështu. E kemi në studio. Është një lloj druri. Jo, nuk është druri. Po pra. K. K. Ë, kpuca. Jo. jo. Kpuca i illustroj. Po, po. Po, ti sa rënd që jeni, që të dyja, edhe ti. O më bëm. Po jeni aq larg vajza, sa nuk e di domethënë. Keni marrë një kthes që zor se gjeni rrugën. A na e thoni kush është radio? Do t'ju themi një gjë. Do t'ju themi një gjë, po hapini veshët mirë. Keni hapur veshët? Jo. Po, tani pa. Fillon me M. Fillon me M. Fillon me M. Uf. Me M Olta dhe është diçka e madhe. Diçka e madhe me po. më. Një koncept i përgjithshëm i ri. Është diçka që i prek të tëra. Më dhe o, jo, jo. Më dhe o, mo. Mo. Jo. Jo. Jo. Jo. As më dhe o. Nuk është. Jo, jo. Diçka me më. I je futur, i je futur një rrugë Olta tani që nuk e di. Zor se del. Është një rrugë. Është një rrugë e keqe. Çunat e konsiderojnë që kanë një veti Met, fizike të caktuar, kanë një veti fizike të caktuar që janë mbush e trurin. Dhe këto lloj elementesh quhen m. Ma. Ky lloj ma. Ma. Ma. Jo ma, ja. ma jo ma. Po. Jo ma, po. nuk po flasim për llojin e fotove, që kemi me shkëlqim dhe mat. Dëgjo, janë janë janë të tillë, janë të tillë. Dëgjo. E dashur, janë të tillë. Po i dashur. Ari. Argjendi. Po ah met. Ha pra. Shyqyr. Meti, e vërtetë. Met. Ha pra. Pse kaq e vështirë ishte? O çuna u lodhët një çik po. Shumë e vështirë. Ja dola në fakt në fund. Nuk po më shkonte mendja fare. Okej unë them le t'i japim një çmim kësaj si sharadio e vitit. Kjo është tamam sharadio e vitit. Megjithëse është fillimi po. Fillimi i vitit është. Po pra, fillimi po e meriton. Robbie Williams vjen tani me Candy në klubin e mëngjesit. Nuk flas më me ju. miq të dashur, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Talking Body, quhet kjo këngë. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 100.4. Edhe në ekranin e Club TV-s, Blendi, Eri, Altini, Olta edhe Lori në klubin e mëngjesit, kishim uh, dy sharadio që morën kohë këtu uh, njëra mbas tjetrës, por ishin Baluke, mm -hmm. Balluke apo Baluke. Baluke. Mm -hmm. Siç i thonë uh, këtyre flokëve të ballit, e gjithashtu po, ishte që ka gjetur Blerina dhe fiton librin Metali, Metalet ishte. Fjala juaj. Kush e ka fituar? Blerina. Bravo. Blerina ishte. Bravo, bravo Blerina. Ndërkohë Metale ka thënë Besa fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo Metal, Besa. Metal është Dy bileta për në Cineplex për uh, filmat e kësaj fundjave gjithashtu. Ju lumtë goca, ne jemi shumë të kënaqur. Ndërkohë që uh, kishim edhe një uh, pyetje në lidhje me emra sundimtarësh mm -hmm. unë i thashë nga viti 1349 deri në vitin 1830 Ky ishte emërtimi zyrtar i djalit të madh të mbretit, të mbretit, të mbretit. Mm, princ. Jo. Mm -mm. Jo, nuk është princ. Nuk është princ. Po, Kujdes. Se princ i thonë gjithandej. Mm -hmm. Princ i thonë akoma. Edhe sot e kësaj dite. Por kjo ishte një një ishte një emërtim i cili përdorej në Francë. Po. Do të shikojmë se çfarë ndodh. Mm -hmm. Po kam përshtypjen unë që nëse ke lexuar për shembull nga Maria Antuaneta e këto gjëra, domethënë mm -hmm. asaj periudhe mund të mund të dali ky emërtim. Ishte mm -hmm. një emërtim i veçantë që përdorej në Francë për djalin e parë të mbretit. 069 20 70 222. 069 20 70 222. Ë, uh, Jeri e përdor internetin më shumë se çdo gjë për të parë video në YouTube, siç thotë Jeri. Po ka shumë mënyra ë uh, për ta përdorur atë. Për çfarë mm -hmm. përdorni ju më shumë internetin? E përdorni për qejf, për shembull uh, Deti Blu e përdor për gjueti zogjsh, thotë edhe oh, nxjerr edhe gjuhën, sepse del për pulbardha, kam përshtypjen unë, meqë është Deti Blu. Përgjithsisht na shkruan dikush tjetër e përdor për informacion, por edhe për të kaluar kohën, pse jo? Ndërsa Romela e ka shumë të thjeshtë. Unë e përdor thotë për punë, për qejf, mm -hmm. për qejf, ndërsa Nikoli, Alma Nikoli thotë për punë qejfi. Mm -hmm. Për punë qejfi, që. Ndërkohë Eltoni thotë thjesht për të kaluar kohën e lirë. Mund të dashë ashtu. Ë uh, kotem për qejf, thotë se shumica e përdor për të qorruar sytë, ka shkruar. Denisi. E vërtetë, po qorruar se është vërtet kjo. Sidomos e ke parasysh njerëzit gjithë kështu me me sy nga ekranet në një farë mënyre, e thonë pastaj disa lodhen që janë kështu me dhe me sy të gjithë ditën. Po këshilla e mirë është mbani syze. Sa ke lexuar anembanë internetit. Mirë, le të bëjmë le të bëjmë një pyetje në lidhje me lajmet. Në fillim fare ju themi se ai që është shpallur i pafajshëm për shkak të vendimit të Gjykatës Kasacionit është ka mbetur në fuqi Shpallja i pafajshëm nga rasti Rubi, nga sa duket, e Silvio Berlusconi. Berlusconi. Po. Është Bledari që e ka gjetur fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Okej. Okay. Kjo është uh, tjetra që do bëjmë nga lajme, le të shikojmë sa të vëmendshëm keni qenë miq të dashur sepse është një show një transmetim shumë popullor në mbarë botën. Kam përshtypjen unë të paktën në një periudhë të caktuar kohore ka qenë transmetimi televiziv mm -hmm. më mhm. fitimprurës në planet. Okej. Okay. Shumë i famshëm. Shumë i famshëm. Pra cili është ky transmetim, ky program i famshëm televiziv në një periudhë ndoshta më fitimprurësi në planet, i cili ka përjashtuar ose pezulluar dje me një vendim nga drejtoria mm -hmm. prezantuesin. Mm. Jeremy Clarkson. 0-6-9-20-70-222 Dërgoni mesazhet tuaja Pra, cili është programi shumë popullor në mbarë botën Që ka pezulluar prezantuesin Për shkak të një konflikti që ka pasur Me një producent atje mm -hmm. Edhe një paralajmërimi që i është bërë disa muaj më parë është vendosur që të pezullohet prezantuesi i këtij programi të famshëm i cili Nga sa kuptojmë ne tani, nuk do të transmetohet këtë të diel si të dielave zakonisht sepse ka ndodhur kjo. Mhm. Mm Deri sa. Okay. Wow. Wow, eh, është vërtet. Në një moment që thonë ata, "I qenit." Jo se e teproi tani. E teproi, po, e teproi. Po. I qenit se e teproi. Do të dëgjojmë tani këngën My Love nga Kovacs, miq të dashur në klubin e mëngjesit. Ora është 9:11 minuta. Ne ju përshëndesim. Mm -hmm. Hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ne ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi tani me lumturinë e madhe që do t'ju prezantoj një fitues në këto sekonda sepse është gjetur më në fund dikush që mund të thotë që princi i Francës, biri i mba, i madh i mbretit, mbante titullin e delfinit. e delfinit. Kush e ka gjetur Olta? Ka gjetur Ina 818 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. Ja, Bravo, është edhe stema, stema e delfinit të mm -hmm. Francës me delfin uh, të pikturuar atje. Djali i madh i mbretit, ai që po përgatitej për të marrë mbretërinë, njihej si delfini. Mm -hmm. Prandaj po e thosha pak më parë që nuk mm -hmm. njihej si peshkaqeni i Francës. Atje e dhe ndihmën e parë. Unë e dhashë ndihmën e parë. Po, po, a mund bëj një tjetër pyetje? Me emra sundimtarësh, po shpresoj, meqë delfinin e Francës pak e njihni se s'ju ka ardhur ndonjëherë në derë, le të provojmë me dikë që ka qenë më pranë. Ka qenë pak më pranë. Atëherë, duke filluar nga shekulli i 11, mm -hmm. sundimtarët e perandorisë turke mbanin këtë titull. 0-6-9-20-70-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja Duke filluar nga shekulli i njëmbëdhjetë miq të dashur, sundimtarët turq mbanin këtë titull mm -hmm. 0-6-9-20-70-2-2-2 0-6-9-20-70-2-2-2 Ok, kjo është do të themi mbas pak në klubin e mëngjesit me më shumë Ne ju përshëndesim duke ju uruar një ditë të mbarë Mirëmëngjesi, nga data 19 deri në 21 mars miq të dashur do të ketë në Ekt Tirana Expo Center uh, panairin e shëndetësisë mm -hmm. Ose mhm. Medical Expo siç quhet Ku mblidhen së bashku operatorë, konsumatorë, uh, pjesë të shërbimeve mjekësore, të gjitha në një çati në një përpjekje për të zbuluar tendencat e sektorit shëndetësor dhe vizionin e industrisë mjekësore për të ardhmen, Janë tre ditë me inovacion, me ekspozicion dhe show në Medical Expo, e cila është një mundësi unike që individi të shohë të ekspozuara të gjithë gamën e shërbimeve shëndetësore dhe farmaceutike, shërbime direkte dhe mbështetëse në këtë mision human të ruajtjes së jetës së njeriut, kështu që të gjithë të interesuarit për pajisjet më moderne mjekësore mm -hmm. e të gjithë gjërat e tjera që vijnë me përparimin e teknologjisë dhe shkencës Mund t'i gjeni ato tek Tirana Expo Center nga data 19 deri në datën 21 mars. Dhe për të pasur edhe ju stendën tuaj, mund të keni dy mënyra komunikimi me ta nëpërmjet numrit 04 23 57 900 dhe adresën e emailit expo@prespavizinvest.com. Okej, okay, mirë, faleminderit Jeri. Grazie uh, Jeri. Dhe tregoja një diçka e çuditshme uh, që ndodh në është në lindjen e mesme, Por po ju them se tani është zbuluar atje, si thua, në një farë forme, një vend fare i vogël, i pavarur dhe mm -hmm. fare i vogël. Ky është një vend i cili quhet Ak Akzivland. Akzivland. Ak me k, Akzivland. Land, Akzivland. Mm. Madje ka dhe një h aty, po ja kam thënë se është Akzivland. Por gjithsesi, është një vend i cili është formuar në vitin 1971 nga Eli Avivi, dhe gruaja e tij Rina, Eli Avivi është ky zotëria që shohim në këtë foton këtu, i cili uh, ka lindur në Iran dhe mm -hmm. në vitin 1971 për shkak se ishte si thua uh, i mërzitur dhe jo dakord me mënyrën se si po qeverisej Izraeli, mm -hmm. uh, vendosi që të formonte Akzivlandin si vendin e tij të pavarur është vetëm 3.5 hektar. Qenka fantastike. Po, është 3.5 hektar dhe ai në fakt ka lindur në Iran, por ka luftuar në luftën e Izraelit, mm -hmm. ka mbështetur Izraelin dhe vetëm në momentin kur nuk ishte dakord me mënyrën e qeverisjes, vendosi që të formonte shtetin e vet. Në atë kohë ai edhe u dënua, edhe pse më vonë gjykatat i kthyen mbrapsht dënimet e tyre, mm -hmm. uh, për grisje të pasaportave që ishte një një veprim i kundraligjshëm për t'u bërë, e megjithëse uh, koha ka kaluar, Ai vendi i vogël që ai formoi vazhdon ende wow. edhe kësaj dite të ekzistojë, ka pasaportat e veta, dy pasaporta ka gjithsej Akzivlandi. Sa dy veta janë? Eli po. Avivi dhe Rina, gruaja e vet, ka himnin e tij. Ëh. Uh -huh që është zhurma e detit, ka gjithashtu një stemë zyrtare, ka edhe një që quhet shtëpia e parlamentit dhe me të vërtetë është vetëm një shtëpi e parlamentit se këta të dy shkojnë atje. Normal. Ky pra, uh, Eli Avivi është tani 85 vjeç dhe mund të jetë zyrtarisht, mund të jetë, ë uh, si thua është uh, drejtuesi më jetëgjatë i i kësaj zone, duke përjashtuar vetëm sulltanin e Omanit, që është më i madh në moshë. Ky ky ka që në 71-shin deri tani, që është presidenti i zgjedhur demokratikisht i Azi Akzivlandit. Akzivlandit. Jam po. zgjedhur demokratikisht ai me votën time. Po, po, edhe e ka akoma e ka akoma shtetin e pavarur. Me një shumicë 100%. Hmm? Me një shumicë të 100%. Po, edhe gruaja voton për të. Dhe del për shembull, s'ka kështu manovrime e gjëra. Imagjino të votonte për dikë tjetër. Gruaja, Po s'ka se për kë të votojë. Po, pra. S'ka për kë të votojë. Për atë të shtetit përballë. po pra. Tani Akzivlandi ndodhet në veri të Izraelit, ndodhet nëpër këto 3.5 hektar, ë uh, pranë një qyteti që quhet Naharia, është në kufi me Libanin. Po mm. ne mund të shkojmë për shembull atje, që mund të marrësh pasaportë. Po, ti do të jesh qytetari i qytetari më i ri i këtij vendi. Varet a ta jep Eli. ë E ka Eli Avivi në dorë atë. Që të, të marrësh apo të mos marrësh ti pasaportën e Akzivlandit. Po gjithsesi ekziston pra edhe ky vend i vogël, mua atje, mua atje. Fantastik. Okej, okay, është shenja që Olta të japi emra fituesish nëse ka në këto momente, Olta i jepi. Top Gear. Top Gear është po. Oh. Uh, Kush e ka gjetur? Jeremy, Jeremy Clarkson nga Top Gear. E hoqën domethënë. Është pezulluar, po, se çka bër atje. Ku di unë tani? është ngacmuar me njërin në shar. Edhe në disa muaj më parë kishte përdorur ca shprehje raciste. Kishte përdorur ca fjalë raciste mm. gjatë transmetimit thoshin ata dhe ishte dhënë një ishte dhënë një paralajmërim, por tani e ka mbushur tasin thon ata plot dhe duhet duhet të zbrazë mhm. diku tjetër se nuk ka më vend tek uh, Top Gear. Megjithatë transmetimi do të vazhdojë, të gjithë prezantuesit e tjerë janë akoma prezent, vetëm të diel nuk do të ketë nuk do të ketë një shfaqje në mhm. televizion siç do të uh, ketë javën tjetër. Por do të ketë javën tjetër me siguri, me siguri. Ju e mbani mend, ata erdhën në Shqipëri. Mm. Po. Kështu që aty e kanë marrë konfirmimin ata. Dhe e mbani mend kur bën atë emisionin në Shqipëri, ne u ofenduam, sepse emisioni i atyre ishte që po masnin bagazhin e Bencit, nëse mund të nxinte apo nuk mund të nxinte një njeri shumë të shëndosh, mm. sepse thoshin ata Në Shqipëri duhet për shkakun që të kesh një bagazh të madh se ku do të fusësh trupin e e viktimës tënde. Kështu që për kushtet shqiptare, madhësia e bagazhit, dhe kishin marr, nuk e mbaj mend. Kishin marr një. Jo, s'e mbaj mend. Se kishin gjetur. Nuk e mbaj mend se s'e kam parë, por. Ah. Kishin gjetur një burrë shumë të shëndosh me me kanotiere me mbathje, por shumë të shëndosh, edhe që përpiqeshin ta fusnin atë në ato skeçet e vogla që bënë, dhe se ne mm. jo ne u ofenduam ne pasi ne vend mafioz që këto me vrasje po ku ka vrasje mafioze në Shqipëri thoshim thoshim ne para thoshim para 10 vjetësh kështu ne vend që dolin direkt ku do po ka mundsi po po mund të ashtu ok zizi ward do të këndojë tani ora është 9:27 kjo quhet put the gun down pozicioni club fm 104 Na na na na na na. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Dua t'i jap mm. uh, një moment Jerit tani për njërën nga historitë e saj. Ora është 9:30 minuta. Dhe un kam kënaqësinë uh, për t'i prezantuar mm -hmm. Altinit dhe Oltës në veçanti një histori nga Kina. Wow! Surprise. Faleminderit Jeri. Të lutem Olta. Ti na bën ditën më të bukur. Faleminderit. Ndërkohë bëhet përfshihet në këtë histori një çift të martuarish prej shumë vitesh, emrat e tyre nuk bëhen të ditur, por ka ndodhur një incident duke qenë se gruaja nuk ishte në dijeni që bashkëshorti i saj kishte hequr mënjanë 40000 euro dhe aq më tepër për vendin se ku ai i kishte vendosur këto para. Mm -hmm. Dhe çfarë ka bërë është që mendoi të bënte byrek, përderisa ai ishte në punë dhe do vinte i lodhur, e ka hapur petat, i ka bërë gjithë Po pse Okej, okay, kanë ndezur sobën, po e them ndryshe. Dhe nuk e dinte që bashkëshorti i saj pikërisht aty kishte fshehur 40000 euro. Ishte fundi furrë oh, sobën. Oh my god. Dhe kush mund të di kjo? Dhe para se të piqej byreku, janë pjekur 40000 euro. Oh, jo. Njam njami. Ja them furrë ajo. Ajo që ka bërë byrek për drekë. Të gjitha kursimet e jetës së tyre u dogjën. Mirë, ja ja ja janë djegur aq sa nuk nuk lexohet asgjë se mos Po, kanë shpëtuar vetëm një të katërtën e parave. Bie gati. Dhe pjesa tjetër është 10000 euro. Pjesa tjetër ishte komplet e dëmtuar. Po, 40000 euro. Shpjegoje një çik ti atë që kur e pjesëton 40 me 4 vjen 10. Se do të thonë, do të llogaria i bie i bie gati 5000 euro. 5000 euro kam thënë që kështu. Kur futet matematika. Ej, në rregull, faleminderit. Kush ka thënë Sulltan Olta? Unë. Eri. Eri ka thënë në Cineplex. Atëherë, nga shekulli 11 e mbrapa, sundimtari i perandorisë turke u quajt Sulltani. Sulltani. Sulltani. Mm. Mhm. Ëh, kam edhe një tjetër, nëse doni, kjo është e vështirë. Kjo është e vështirë. Okej. Historia Historia ka edhe një perandori mongole. Mhm. Mm Pushtimi mongol, për shembull. Po si quheshin prijësit? Janë këto fiset tatare, po jo vetëm tatarët. Mm. Fiset tatare, jo tartare. Fiset tatare. ë uh, mongolët gjithashtu prijësin e tyre e quanin kështu. Po. 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin si për të qenë fitues Si e quanin prijësin mongolët Trego në 0-6-9-27-12-22 Trego tani Si e quanin prijësin mongolët Ka qenë dhe një Genghis I tillë. Genghis, Genghis. Okej, okay, mirë, gati. Kemi tre pyetje tani miq të dashur për uh, njërin nga miqtë këtu në studio. Ne do të shpërndajmë fatin, si thua me anë të tre letrave. Njëri, meqë janë janë aty. Pse s'e merr një siç je? Mos prit fare për mua. Okej, okay, në rregull. Hape Eri. Unë kam shpëtuar. Ka të bardhë, ndërkohë që njëra nga këto të dyja i bie të jetë do ndahet me smedha. Letra me pikë. Po zero ta në kë? Mund ta hapësh Olta? E ah, paska Olta. Tarariraram, tarariraram. E po kishte gojë nuk më binte, kështu që. E meritoj. Plus me ato gjërat që bëre gjatë emisionit Oltës. Mm -hmm. E meritoj, e meritoj zotën. Atëherë viktima e lojës tonë do të jetë Olta, miq të dashur, tani objekti i lojës bëhet të zbulojmë se çfarë do thotë Olta. Jeri dhe Altini janë anëtarët e kësaj loje, pjesëmarrësit mhm. pra, dy ekipe kundërshtare me njëra tjetrën. Uh, Altini dhe Jeri do të mundohen që të që të parashikojnë Oltën ashtu siç duhet. Në fillim pyetjeve për Oltën do të përgjigjen ata, por mund t'i përgjigjeni dhe ju në 069 20 70 222, 069 20 70 222 ejani të luajmë sa e njohim Oltën. Mm -hmm. Sa e njohim Oltën? Atëherë. Olta nuk na dëgjon më. Shumë mirë. Ju mund të filloj. Do japim një kopje të romanit Drita midis oqeaneve. Drita midis oqeaneve e gjeni në librari këto ditë, është uh, roman shumë i mirë. Drita midis oqeaneve për atë që do të vijë i pari me tre përgjigje identike me ato të Oltës. Pyetja e parë për Oltën Jeri dhe Altin mm -hmm. është kjo. Do të zgjidhje Olta që tani e deri në vdekje Tam. të mos veshësh më kurrë këpucë. Mm -hmm. oh. Të mos veshësh më kurrë këpucë. Do të them ta kishim ngritur pak më lart se këpucët. Mund të ndryshojë pyetja? Jo, jo, është shumë bon. Herës tjetër. Është shumë bon. Apo, apo. Tani, e deri në fund të jetës, tam, po. të mos veshësh më kurrë të brendshme. Imagjino një një botë të dëshira. Imagjino një botë me mungesa të theksuara intimesh. Mhm. Po, po. Veshjesh intime. Ku njeriu duhet të shtrëngojë fort xhinset se s'ka ç'bën, apo të sajohet në mënyra të ndryshme, nuk e di. Mm -hmm. Por, eh, imagjinoni, Olta, e dënuar që të mos veshë më kurrë këpucë, mm -hmm. apo të mos veshë më kurrë të brendshme. Dakord. Okej. Okay. Okej. Okay. Jeri ti zgjidh si për vete kam përshtypjen unë tani. Apo do zgjidh si për Olta. Do zgjidh si për Olta. Ti mendon që Olta do zgjidhë ndryshe nga ty? S'e di ndoshta. Ndoshta. Okej. Okay. Një botë pa këpucë apo një botë pa pa të mbathura. Pyetja nr. 2. Mhm. Mm Pyetja nr. 2. Olta, do zgjidhje ta kesh uh, shikimin e turbullt gjithmonë? Po. Apo ta kesh shikimin bardhezi? Gjithmonë. Mm. Shikim të turbullt apo bardhezi. Apo shikim bardhezi. Kjo është përfundimtare. Ajo po, është përfundimtare. Shikimi i turbullt nga ana tjetër pastaj është është me ngjyra. Madje ngjyrat sikur derdhen tek njëra tjetra. Shkrihen po. njëra tjetra. Po. Okej. Okej. Mhm. Çfarë do zgjidhte Olta? Ndërkohë që bardhezi Është ashtu, por të paktën është po, qesh. Është e qartë. Mhm. Si kristali, si thonë, si kristali. Pyetja numër 3 për Oltën është kjo. Olta, do të dëshiroje që të hyje në histori për një gjë të tmerrshme? Sikur ke bërë një gjë të tmerrshme. Të njiheshe në histori mm -hmm. si autorja e një akti të tmerrshëm, po. Mm -hmm. Apo të mos hyje në histori dhe të kalonte pa dijeninë e njerëzve një akt i mrekullueshëm që ti mm -hmm. ke mhm. bërë. Okej. Okay. Pra të bëj diçka të tmerrshme dhe historia gjithmonë ta kujtojë apo të bëj diçka të mrekullueshme, por historia përgjithmonë ta harrojë. Mhm. Mm Dakor. Mhm. Okej. Okej. Këto janë tre pyetjet për Oltën. Ju mund të përgjigjeni në 069 20 70 222 në fillim fare, një botë pa këpucë apo një botë pa të mbathura. Në pyetjen numër 2, kam një pyetje te kjo. Tani që po e mendoj. Po. Pa këpucë po mund të ketë shapka dhe gjëra të. Mund të ketë shapka, okay. po. Këpucë nuk ka, nuk ka. Pastaj kemi ta ke shikimin të turbullt, mm -hmm. por me ngjyra apo ta ke shikimin bardhezi dhe në fund fare, Të hysh në histori si ajo që ka bërë diçka të tmerrshme apo të bësh diçka të mrekullueshme, por historia të mos e shënojë, mm -hmm. të mos e shënojë. Okej, okay. okay, kaq. Kthehemi mbas pak, tani është 9:38 minuta. Pop ETC këndojnë këngën Running in Circles. Vrapoj vërdallë, mm -hmm. ta mhm. përkthenim shqip. Kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit me më shumë. Ju uroj një ditë fantastike. Ndërkohë, mm. Olta ka emrin e një fituesi që na ka gjetur se sundimtari, prijësi i mongolëve quhej Kan. Bravo. Dhe është Kan pra. Është Ladi fiton dy bileta për nesër në pjesë. Si si Genghis Khan. Kan. Mm -hmm. Ta kallte datën. Jo, ta kallte datën. Okej, okay, mirë. Ehm um, Ndërkohë do të bëjmë përgjigjet e Oltës, do të shikojmë tani se po. si ka dalë shoqja jonë në këtë lojë. Miq të dashur, si kemi dalë, më fal si ka dalë Jeri me Altinin në shëdrejt. Atëherë, Olta do të zgjidhje që të jetojë në një botë. Po. Në një botë pa këpucë. O po. Ku këpucët nuk ekzistojnë dhe kudo që të shkosh, do shkosh zbathur, këmbët do kenë ftohtë. Po, po, mund të gjesh zgjidhje të tjera, mund të mbështjellësh me plastmasë ose diçka, ku di unë se çfarë. Këpucë është këpucë. Këpucë është këpucë. Apo në një botë ku nuk janë shpikur të mbathurat. Hmm. Akull hmm. s'durohen. S'durohen këmbët akull. Pra, Olta do të jetojë në një botë pa brekë. pa brekë. Pa të brendshme. Le të shikojmë të mos vesh të brendshme, thotë uh, Jeri, bravo Jeri. Do të sti palgjisë. Bravo Jeri. Jeri atë kishte zgjedhur si për vete, po? Po, normal, po, nuk okay. të. Dakor, dhe Altini thotë të mos vesh të brendshme. Bravo. Mirë, të dy fituan nga një pikë, një pikë për Jerin deri tani, një pikë për uh, Altinin miq të dashur. Uh, që e njohin uh, njësoj kolegen kur vjen puna tek tek këto lloj pyetjesh. Pyetja e dytë për ty Olta është kjo. Do të zgjidhje ta kishe shikimin e turbullt gjithë kohës. Mhm. Shikimin e turbullt gjithë kohës apo ta kishe shikimin bardhezi gjithë kohës. Por do shikoje xham. Zi gjithë kohës, por por kthjellët. Bardhezi. Bardhezi. Bardhezi. Shumë e thjeshtë ishte kjo. Bardhezi. Bardhezi thotë Jeri. Bravo Jeri. Bardhezi ka thënë Altini. Bravo. Vazhdon barazimi e po dëgjoni një botë pa ngjyra ama. E po tani edhe në një botë të turbullt. Po. po. Edhe e bën më të lehtë për shembull se kur je në hotele që thonë pamje nga deti apo nga mali, nga mali s'ka problem. Po edhe detin mund të shijosh, por pa ngjyra. Po. Duket gjithmonë sikur është kohë e keqe. Ha? Po. Vetëm vetëm kur është kohë e keqe për shembull e shikon tamam. Si gjithë tjerët. Kur është kohë me re kështu duket gri. Po mund të veshë po, syze me ngjyra. Edhe ta kështu. Po s'mund të veshë syze me ngjyra zemra. Sepse ka sytë që shikojnë. Po mirë pra, mund të vendosë uh, syze t'i ketë me ngjyrë, me ngjyrë bëshelli. Po pra, t'i ketë syzet me ngjyrë, po. Po do i japë apo nuk do i japë fare asnjë efekt. Vetëm do, do lyejë sytë nga brenda. Nuk ka problem. Prapë do jetë më bukur. Nuk kanë nuk do shikojë televizor bardhezi me syze me ngjyra. Ku ti për shembull si dikush që ka vënë një bombë në një po ose dikush që do mbahesh mend për gjithë jetën për një akt jo të mirë. Mm. Po, që po. thonë kështu, apo, apo të bësh diçka të mrekullueshme. Mhm. Mm të shpëtosh 10 fëmijë për shembull nga mbytja po. dhe askush mos ta marrë vesh, e të mos hysh fare në histori. Këtë të dytën. Të dytën. Po. Anonimitet, heshtje. Po. Dhe nuk e vë fare në dyshim. Ja, të mrekullueshëm që harrohet thotë Jeri. Bravo Jeri. Dhe unë kështu kam thënë. Të bëj ah, diçka të mrekullueshme dhe historia të më harrojë. Në shkollën e tij. Çdo ditë bëj gjëra të tilla dhe dhe historia Olta nuk po eh, as të përfill as të përfill fare. Nuk po më shkruan gjëkundi. Mirë. Atëherë, uh, për ta ndarë, Për ta për, për ta ndarë mhm. midis jush. Tani, uh, meqë Altini dhe Jeri dolën barazim. Unë do bëj një pyetje që vlen për Altinin, për Jerin, mm -hmm. por edhe për të gjithë ata që na dëgjojnë. Dhe është një pyetje shumë e vështirë. Do t'ju jap kohë që ta gjeni përgjigjen e saktë dhe të ma thoni mbas pak. Pyetja është: Keni parasysh Shtetet e Bashkuara të Amerikës mm. kanë sa shtete? 50 shtete. Tamam 50. Ashtu. Cili është mm. i vetmi ndër 50 shtetet e Amerikës, mm -hmm. emrin e të cilit mund ta shkruash me tastierë, mm -hmm. duke përdorur vetëm një rresht, një rresht. të tastierës. Mm -hmm. Keni parasysh tastiera është me rreshta, po? po, po. po? Mm. Ky është i vetmi shtet, emri i të cilit mund të shkruhet duke përdorur Gërmat që ndodhen vetëm në një rrjesht. Vetëm në një rrjesht të tastierës. Nuk zbret poshtë, as te po, po, po, as ngjitesh lart, as zbret poshtë. Po po, është vetëm te një rresht. Vetëm tek një rresht. Cili është ai shtet amerikan, emri i të cilit shkruhet duke përdorur vetëm një rresht të tastierës? 069 20 70 222. Kthehem pas pak. Swift me dashur Style kënga sa më re ora është tani 9:54 minuta ju jeni me klubin e mëngjesit në Radio Club FM 100.4 Blendi Jeri Mirëmëngjes tani Olta dhe Lori janë këtu ne dhe këtë ditë të mrekullueshme tani uh, fjalën ka Olta për na treguar se çfarë ka si emra fituesish deri më tani jemi Go Olta Dorelën për lojën time Go Olta mbyllë Olta A. Dhe një herë A mm -hmm. është Alaska. Nuk është Dallasi si s'ka shkruar dikush. Dallasi është gjithashtu e vërtet, por Dallasi nuk është uh, nuk është shtet. Mm. Është qytet. Ne saktuam as Venezuela. Po thoshim për Shtetet e Bashkuara. Mm, po, pra, po. Ne tham. Është Venezuela, Venezuela. Po Venezuela nuk është gjithë në një rresht. Mhm. V-ja është poshtë E-ja është lart. Ka mundësi të ketë qenë në një rresht, ka marr gjithë tastier. Në një tastier domethënë. Po. Në një tastier të vetme. Gjithsesi, me që jemi te Venezuela dhe Kili doja të tregoja vetëm uh, vetëm ta shikoni pak në video këtë. Kan bërë këtë garën e e biçikletave mountain bike që e bëjnë uh, e bëjnë në Valparaiso në Kili, Valparaiso nëse e dini, mhm. uh, përmendet po, disa herë si qytet. Qytet, jo, e përmend uh, Izabela Alende në Bija e Fatit, kam përshtypjen mm. apo portret në në sepje. Por këta çmendurisht miq të dashur zbresin nga kodrat e Valparaisos përmes shtigjesh të vogla të qytetit të uh, deri në sheshin poshtë dhe mm. është një ku diun është një